Dawuh pengendikane pun Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh eling eling. Wong akeh kang iman. Angkiku podo ngenfakno nyumbang no sirok mimma sena sangking barang roza kena kumkang wos pareng ingsun ing sira kabeh rezeki rezeki sing sebagian sumbang ke Nek wajib sumbangan laut disebut zakat. Nek dulu kewajiban disebut sodako sunat. Sebagian rizki kang tak paringake ning seliramu sumbang nang min qabli an ya'tiya sangkeng sadure yang teko apa ya umur dino iki perlu nerangake kira asap kira asap at wonten sing maca rafat wonten sing maca nasab nek diwaca rafat min qabli an yahtiya yaumul la bay'um fihi wa la khullatun wa la shafa'atun wa kafiruna humul zalimun diwaca rafat Dan uh, seksi wajah nasab. Yaumul la bay'abihi wa la kullata wa la syafa'ata wa la tafiruna umul zalim. Segini tafsir jalanan dan pun diwajah rapat sampai pun benar. Nanti wajan asal kafe ge bener buatan usati ohai. Ada setengah Quran kiraat Imam Asim. Sangking rawi hafaz. Diwajan maknane la bai'a kan ora ana tetebusan ku maujud di dalam dino wala kullaka lan ora ana kekasih sanak rapat sing manfaat wala syafaat lan ora ana syafaat muncul wal kafiruna umud zalim utawi para wong kafir umpiyo kafirun az-zalimuna Jadi kalau langkung, jembar malih. Ayat menikah syuk-syuk. <clears throat> Tiga dalil. Besok dina kiamat itu orang-orang. Syafaat-syafaat dan kekasih sing raket ra ana tebusan kadang-kadang sudah dalil niki. Ada ini majelis taklim Senin Fajar Sukates sakit nerangake secara rinci sing sakit muasake. demot tafsir ikono dohiron batinan sirron siru siri sebagian harta benda hak ah, milikmu rizki paling aku sumbangno umpung durung ketekanan no. sing ora ana tetep pusan ora ana kasih sayang lan ora ana apa syafaat Niki ampun di paham umum. Ayat Quran sampun nerangake wal kafiruna humud Dino amat ora ana syafaat syafaat dan ora ana tetebusan ora ana kasih sayang itu tanggungnya wong Jadi wal kafiruna humul zalimun sebagai penutup ayat sekaligus nerangake besok dina kiamat ku wong kafir ora ana syafaat syafaatan ora ana asih asiyan nek wong Islam tetep ana syafaat syafaatan ana asih asiyan nek wong Islam sampai cacat sing nerangake nek wong Islam tetep ana syafaat syafaatan sing ngene surat asy-syu'ara sampean dapat surat asy-syu'ara juz 15 ayat 100 ayat 100 besok nak dino kiamat nak roro masar wong Islam durang kurang bulan wong kafir melek ucapane wong kafir Pamalana min syafi'in syukur wala sadiqin hamim ora ana kanca sing mendekat Falau annalana lana karrotam dan aku naminal mu'minin. Ngeneki aku dibalik ke nom dunia Aku seneng jadi wong Islam baik. Lemuni ngono orang kono. Lapa lagi cedok. Falau anna lana karotam sanaku naminal mu'mini. Kok aku dibalik no mana no Aku seneng jadi wong Islam wae. Dorang-dorang bulan. Ya. Suratnya dicatat asyuhara. Jus ayat 100. Jadi buat menono nawang dalil ayat niki sama kena. Sebab apa? Keliru nanti. Jadi sing gak ono syafaat syafaat atau tidak kiamat tu wong kafir. Nek wong Islam tetep Malah, tengahnya sunat roh, jus selawih. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سورة الزخرف جزء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو Para kanca-kanca intim nalika nak dunya Cok dina kiamat pasti geger, pasti tukaran. Ilal muttaqin kecoba wong sing takwa. Ibu emot-emot wong takwa pasti muslim. Orang ana wong takwa Kristen, wong takwa yang uji orang ora Ini yang pun atas itu Wong takwa pasti wong Islam. Mulanya nak ana wong ngomong bangsa Indonesia rakyat takwa kafe jelas kurang. Ijarane nak nyuci mulang kudu cek tau. Ane serawung, ayo nato tocoro jadi orang-orang ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu mutlaki-lapik. takwa kabeh goro muttaqin pasti muslimin ane eh, ngalem-ngalem pamane wong e harus kok Ya, ngono benar halus tapi ojo mati sing nyandak-nyandak hukum langsung malih jajus dina kiamat ora ana syafaat syafaat dan iku khusus wong kafir lah wong kafir iku macem-macem ana wong kafir nasrani kristen ana nas Yahudi, ana Buddha, ana Hindu, Konghucu, lan liya-liyane. nek nggone kitab oke macem kafir dibagi papat iki kufur engkar kufur engkar nomor loro kufur juhud nomor telu kufur inadet lan nomor papat kufur nifak ini namanya bijak-bijak oke nomor siji kufur enggar kufur enggar yaitu kufure wong kafir sing ra percaya anane dina kiamat Wong mati yo wis, sanggar bar mati yo wis. Bejo lan ora bejo nek dunya iki. Iku fore engkar. Kaya kufure Abu Jahal. Kufur engkar. nomor loro umur juhud jim ha wauda juhud kufur anas Atine yakin dina kiamat ana tapi moh ngomongke. Okay. Sapa itu? Kaya kufure iblis. Kufure iblis itu kufur juhud. Iblis itu ngerti. Bermati orang ini ngerti. Wong iblis itu nali konak suargo. Jadi kepalanya poro malaikat malah. Jadi wong ngerti. Ngerasa no nikmatnya nak suargo. Ngerti. tapi mah ngomong no. Jarane kufur juhud. Cara Jawa Kudus anas. Nomor telu kufur inad. Ain non alif dal inad. Ya. Nentang inadnya. Contohnya, kufure Abu Talib. Abu Talib itu pamane kanjeng Nabi, bapak Esai punya Ali. Jadi pisang. Nari kok kanjeng Nabi Yusuf sakit, Abu Talib Waktu arap kapundut itu ramai. Kanjeng Nabi dikabari Abu Talib cara wong saiki nemen sekala. Kanjeng Nabi teko. Kanjeng Nabi jateng niku Abu Talib wis woni karo Abu Jahal, Abu Lahab. Kanjeng Nabi lek nrimo aku Abu Thalib. Paman Panjenengan kula warai maca kalimat syahadat. Nek sampean purun benjing teng kiamat tanggung langsung swarga. lake ume ume ape asmadu wis diantongi jotos karabu jahal sampeyan termasuk pimpinan ojo nganti melotek Sejak kono agomo nenek moyangmu. itu asyadu. Dirimu mana kanya nabi yang tersangkan puluh maus kelima ini kita jamin suaraku. Agar apa muni diwetin-wetin ini. Akhirnya, buat Abu Talib ninggali ucapan. Walaqad alim dubi anna dina Muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina. Laulal malamatu au hadari sabbatan lawajattani samhan biza kamu bina. Fasda bi amrika ma alaika hududutun hatta uwasada fitura birohina dalam bed niki tinggalannya Abu Talib maknanya walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina aku yakin agamane pun aku Muhammad iki termasuk agama sing paling apik. Aku yakin. Laulal malamatu au hadari sabbatan lawajatani samhan kamu bina. Ku aku ora kuatir di paidu konco kancaku. Aku ora kuatir di pisau-pisau jangku. Seliramu Muhammad ngerti na aku wis blebu Islam bingan bingan ane. Jadi aku rela blebu tu merkong. Dipisau-pisau i, itu karo kocok kondo. Mulane fasdah bi amrika ma'alaika wadzadatin. Hatta uwasada fitura birohinah. Seliramu Muhammad tak anjuri. Berjuang sing tegas-tegas. Ojo remeng-remeng. Selakinya aku durung yuru bilebu. Pokoknya sakit durungnya aku cek orep. gue berjuang sing tenanan. Di ucapan Abu tiga bet tiga nalur. kufur mana itu jarane kufur inadat tentangan nomor bapak kufur nifak munafik jabane kaya wong islam jerone kafir tenang kita apa kita pakai pakai kata saged sampean tingali tengene sing pepe hari tali dan kasifatus saja syarah tapi nato najat kahanan kiai Muhammad Nawawi al Bandani dikubur di kaki engkar juhud enad nifak. Sebab-sebab kekufuran itu macam bapak. Jadi bangsa mana datang ayat, Dino kiamat orang-orang tebusan, tidak ada asiasian, tidak ada syafaat-syafaatan. Itu khusus kanggone wong kafir-kafir. Ayat tutupan niku berarti nafsiri. Wal kafiruna umul zalimu. Nek wong esa tetep ono asia-asian, ono syafaat-syafaatan, dalile kita Quran. Kula nerangake ngaten iki supaya wong Islam iso rukun. Kadang-kadang lerak rukun itu sebab kesalahan le nafsiri, kesalahan le nerangake. Kurang luas, kadarung pahamnya piambak-piambak. Nah, nah nerangke, jelasake ku diniati berukunake. Itu jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini disebut ayat kursi. Sebab dengan itu neranake makhluk Allah sing berupa kursi. Gusti Allah duwe makhluk sing kuwe dene lumrah. Disebut kursi. Nanti terkenal ayat Al-Qur'an disebut ayat kursi. Diterangake. Langit-langit pitung langit iku nek dijokok kursi. Kaya duwe talen gembletak. agak simplis. Nah, zaman akan bayangkan dong porsinya agungnya sepil. Di kekuasaan Gusti Allah luar biasa. Dia makhluk kursi. anak Allah loh mahfud. Aras. Makhluk yang gede-gede jadi manusia itu termasuk makhluk sing iblis. Iblis. Ayat ini jujur apa keagungan Allah. Allah utawi Gusti Allah la ilaha iku ora ana zat kang berhak disembah. Illahu kejaba namung panjenengane Allah sing berhak disembah namun Gusti Allah al hayyu zat kang gesang al qayyum bahasa dewa kuno jumeneng kelawan jate piyaba niku al qayyum kang jumeneng kelawan jate piyaba itu al qayyum pengertiannya ngatur jagat iki ra ono sing ewangi Gusti Allah al qayyum ora ono sing nyekel-nyekel kaya wong nek dadi sepeda dadi mesin ora sing yo ora ono al qayyum kang jumeneng kelawan jati piyambak Mulanya Asma'ul Husna'i paling pantas diwaca nek bajane tangi turu paling pantas. la para kiai para ulama diwiritake sak badane sholat sunat kopiah subuh diwaca ping petang puluh Ya Hayyu Ya Qayyu La ilaha illa anta Namun dikir Bukan Bukan dungu Tapi dikir Tiga Ya Hayyu Ya Qayyu La ilaha illa anta Paling pantas Asma'ul Husna disebut tak itu. Lanek ku pengen nyur jembare rizki. Sing paling pantas. Ya Fattahu Ya Razak. Ya Fattahu Ya Razak. Nek dalu. Jam rola sopa jam loro. Dan nyur rizki. Ya فتاح ya رزاق Ya فتاح ya رزاق itu paling pantas Kone ganggu bocah-bocah sing kepengen belajar iso eh, tenanan. Ya Fattahu ya Allah, ya Fattahu ya Allah, ya Fattahu menggono seterusnya. La tak kuduhu orang alapeng Allah sina tenopo ngantuk wala namun lana pemane turu. Kusya Allah orang tahu ngantuk, orang tahu sari. Bacanya nerang agak. kebesaran dan kekuasaan Allah terus nerangake lagu itu kagungannya Allah mau dari barang-barang bisa mawati kang ono ing pira-pira langit wamalan barang-barang bil abdi kang ono ing bumi rene kato e manusia itu Meng langit bumi arah Jakarta, kursi Jakarta, loh mabur Jakarta. Kata itu yang bumi. Mono wae bumi kata ae yang sing nak sandingan itu. Orang ono manusia sing ngerti gede bumi orang Isi Isine bumi opo kabe orang ono sing ngerti. Saya anggap dikira-kira, ngerti. lah bumi sing kita tempati kabeh iki milike Allah makhluke Allah kawulane Gusti Allah amane sing manggon wong bumi nek kagungane Allah Neng kadang-kadang manusia itu sok ngaku-ngaku. alam yara anna khalaqna mimma amilat aydina an anam fahum laha malikun. Apa manusia kak ngerti? Sabit ingsun gawe semua barang. Sing gawe jelas ingsun Gusti Allah. Tapi anjar wis jati fahum laha malikun. manusia sing ngaku-ngaku. Padahal ora melu-melu. Iki ayat Gusti Allah meleh-meleh ake manusia. Nyatane ge ngoten iku. Berumah tangga kadang-kadang latar ngarep ana rambutane ana wis belum Moneku ku tak nuju. Pas wayai usuman pelem wedhi-wedhine. Terus ada orang takon. Niki belum mesin. Lha ngene ku yo mentak lah aku. Pelem kula. Padahal sang gawe Demek-demek eh, tapi mentah ngono lho. Mulo wis jilek ka ngono ya karo Gusti Allah nang surat Yasin ngono ya jemune iki. Dadi ra ndeise, manusa ora ndeise. Mesen iki mboten sampean ora kula barang ra ndeise. Iki rambutane sapa? Rambutanku. Ngono. Rambutanku. Sing lucu kuwi tenan jek kula, masyaallah. Witek ang nalanggan patarangan, prakatang prakatangan dok. Tidak bisa po. Ba isa man tawag dok ko. Manusa ko. Manusa. Ika, dahil siya doon, piling na may ko yun. Simunin ko ang kupiye. Rande siya. Bo sa eso na, ang dok na yun, yung dok ko na. Parang nga sa eso, tala esa matuwi, chulat, ikit tala esa ko. iki konsekuensine yo mri wajib telek no, ora yo pantes iku mboten telek epite iki manusa Wis dilek nang ngene iki dijande sing kok. Ora ne aku sepuyon. Nek aku kala-kala PTE itu dijajarno, dikira jajar gledek. Saya menggap nek ya teh tidak dadar ngono. Wong ngono ae nek pitik munggah meja. Tutur-tutur turahan upo. Ora diserampang karo. Ora kok-kok-kok ngono. Nek Malahnya anu desa ake karo pete dipakai sing tenangan. Lagi ayat ke wong syafaat besetianat iku sing bisa wong sing diijini Gusti Allah. Tetembungane nganggo istighfar. Nek ana istighfar badane ana illa. Ora iku istighfar bilakna istighfar enggar bimaknan nafyeh. Kula langsung malah niki bab balal kok. Nek ana istighfar, lafal istighfar atau kalam istighfar diiringi istisna illa istighfarnya diarani istighfar engkar di makna nafsi. Bayangin lagi lah maknanya. Mandalladhi yashra'u indahu illa bi'idni. Mandalladhi ura'un nawwa. Asale, utami syurga Allah. Alladhi yashra'u kan bisa nyapa hati sebuah indahu ala ingar Allah illa bi'idni kejogo kelawan tersane Allah. Asale istighfar. Terus dimaknani Nabi. Mandalali ora ana wong. Allazi yashrahu kan bisa nyapa ati sapa wong ing ngarsane Allah illa bi idzi kecuali kelawan kersane Allah. Jadi besok nak ada dina kiamat ora ana sing iso nyapa ati kecuali sing entuk kersane Allah, izine Allah. Budi jerangake, paling pertama paling syafaat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi awal ana awalu syafi'in wa awalu musyafa'in wa la fakhr. Aku kawitan kawitane wong sing paling syafaat lan sing paling ditampa syafaate. Wa la fakhr. Aku ora engkek. Jadi pertamanya lagi kanjeng Nabi. syafaat diarani syafaat uzra. Nakoda itu disebut makom mahmud. Kita wong Islam, lanang wedo, kondumo nek ono ajan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Kanjeng Nabi sujud ning الله lajeng sapa dawuh ya Muhammad erfa rosak wasra tu syafa Muhammad angkat dirimu syafa atau no umatmu bakal bidang ko syafa ade bangsa lajeng masar bunga erak mekakan bergolang langsung terus ana kisah pelajaran. Sewang Islam, jalan-jalan suwargo, ring suwargo, wong kabe jalan-jalan neraka, ring neraka. Itu bacanya no syafaat ulumah. Bacanya kanji nabi syafaat, terus nabi-nabi nyafaati. Bacanya nabi-nabi terus wong soleh-soleh, konco-konco, terus syafaat-syafaatan. Tapi kabeh mau bacanya kanjeng Nabi. Ayat neraka nerakake tebesarannya Allah. Ya kamu perso mudanani Allah main barang-barang banyak aja yang orang engar ngarepe makhluk. Wama ma barang-barang yang orang engguri burine makhluk. Allah perso sing ngarep, Allah perso nak buri. biar tegese? Allah selalu mudahnya urusan dunia nanti urusan akhirat besok kape. Kadang-kadang si manusia nasib dolali, berdolali. Nanti ni kalau kalau pulang jenengan itu lali, nak berlibati ngalam arham. Manusia orang itu melewati ngalam macem limo. Pun sering kula terangake. Pertama alam arwah. Kula panjenengan tasih jati nyawa dereng ketatrap roko. Alam arwah. Temennya alam arwah dikempalake temennya siji panggonan Sidamu Gusti Allah. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim. Alastu bi rabbikum bukankah aku Tuhan? Kulo jenengan dan alam arwah do jawab qalu bala. Nggih. Syahidna kita bersaksi. Maksudnya apa? Anzakulu yaumal qiyamati inna kunna anha zarofili Ben besok dina kiamat Ora ono alasan Gue deka orangnya baca Mau isa lehna Gue kula supe Ora ono Besi lehna kono jagalan Jadi alasan supe Gue baca sakit antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di kula jenengan teng alam arwah wis ngaku sanggup mengeran, sanggup mengabdi. Ya. Dilengno surat Al-A'raf juz 9. Wa id akhadha rabbuka Nomor loro tengene alam arham. Kula panjenengan teng kandungan ibu. Iki yo selali itu. Rumah sana jalan boten nanti tengene kandungan ibu. Nah, Tapi wis lali. Aku dhewe ra rumangsa. Ngalam nomor telu, ngalam dunia niki, ya, niki ngalam ketiga. Nomor babat mandir alam barzah. Alam barzah niku. Sekanggone manusia sing paling akhir wafate petang puluh tahun antara alam dunia karo alam akhirat disebut alam barzah alam sing ngalang-alangi ngali alingi antara dunia dan akhirat diarani ngalam Garzah petang puluh tahun. Nomor lima, alam akhirat. Nek wis alam akhirat wis ora ana nek karek sing swarga calon swarga, sing neraka calon-calon neraka. Katanya niku sing swarga, swarga terus ora perubahan, sing neraka neraka terus. Jadi manusia orepi ngalami macam limo alam. Walau yuhidu nabi syai'in min ilmihi, langkora bisa muasai, ora bisa ngabroi, sopo para makhluk bisa ikin lawan cici-cici min ilmi saking e Allah. Makhluk ora iso jajaki ngelmu ne Allah ora iso jadi orang ngerti barang-barang illa bima syaa kecoba kelar barang kang ngersakake sapa Allah nek paling weruh dikek ya iso Cuma pola, yuki kiri wasi aku resi yuhus sama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> شكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا